Вітаю. Я Аня, і я біёлаг. Вітаю. А я Міша, і я не. І гэта біябурбалка. Навукова-папулярны падкаст пра біялогію, дзе звычайна мы адказваем на вашыя шаноўныя слухачы пытанні. Але сёння выпуск у нас крыху незвычайны, таму што ёсць урачыстая нагода. Мы хацелі б прысвяціць гэты выпуск міжнароднаму дню роднай мовы, які 21 лютага святкуецца па ўсім свеце і ў тым ліку у Беларусі. Таму Аня падрыхтавала для нас нешта цікавае. Так. Наогул мне было вельмі прыемна рыхтаваць гэты выпуск, таму што нарэшце выдалася нагода расказаць пра адну з маіх любімых беларускамоўных біялагічных кніжак. Як не дзіўна, <laughs> гэта батанічны слоўнік. Э, ну да, насамрэч крыху напэўна дзіўна, таму што думаю не шмат людзей, якія ў кантэксце дня роднай мовы адразу думаюць пра батанічны слоўнік. Ну вось зараз пасля нашага выпуску я думаю, што думаць пра батанічны слоўнік будзе значна больш людзей. Вось, але раскажу пра перадгісторыю. Сэнс у тым, што я нарадзілася ў 94 годзе і ў мяне ніколі не выкладалі біялогію па-беларуску. Таму што я была ў рускамоўнай школе, у нас выкладалі літаратуру выклікалі гісторыю по-беларуску гэта было ўсё зразумела і было зразумела вось як пра нейкія культурныя з'явы можна размаўляць по-беларуску але як опісваць пабудову клетки ці чалавечага арганізму вось для мяне гэта было незразумела гэта ж яшчэ была школа я выказала такое меркаванне аднойчы седзячы з выкладчыкам біялогіі лабаранскай што напэўна гэта дзіўна ўсё ж такі выкладаць біялогію по-беларуску і што напэўна і тэрміналогія не распрацаваная і і наогул трэба ствараць нейкую асобную мову і ён быў вельмі здзіўлены такім маім тэзісам і сказаў слухай ну ты вось кажаш что натуральна выкладаць гісторыю там літаратуру размаўляць про культуру про такія даволі складаныя з'явы і ты думаешь что людзі якія размаўлялі на беларускай мове яны э, не прыдумалі назваў для частак свайго цела ці там органаў ці прырода якая навокал что mm -hmm. зразумела что гэта адбывалася нагул да таго як все тыя з'явы якія я ўжо умею на беларускай апісваць Гэта так я ўжо зараз ведаю і пра віленскія універсітэты, пра езуіцкія калегіумы і пра выкладанне ў часы незалежнасці на беларускай мове. Студэнты вывучалі анатомію, фізіялогію, яны вывучалі па-беларуску. Вось гэта для мяне было такое першае адкрыццё. Uh -huh. А другое адкрыццё адбылося ў гародні. Вось міша ты быў у гародні. Не, на жаль, і да яго сораму мне не давялося пакуль вось гародня гэта адзіны абласны горад, які я пакуль не наведаў, хаця усе, хто былі, кажуць, што вельмі прыгожа і моцна раюць паехаць. Я таксама раю прынамсі мець такую мэту, Таму што ну сапраўды гародня для мяне гэта быў такі цэлы новы сусвет, Таму што яна была вельмі непадобная да іншых гарадоў у якіх мы былі а мы ў той час э, вандравалі гэта таксама было ў старэйшых класах і мы вандравалі сяброўкамі по беларусі і ладзілі такія вандроўкі на цягніках мы ночылі ў чацвярох у купе і подбіралі маршрут так каб э, вось <laughs> праехаць максімальную адлегласць і я была вельмі ўражана гародняй наогул гародня стала такім месцам сілы не маім і там мы зайшлі у аптэку музей там у гародні ёсць адна з першых аптэк беларускіх а можа самая першая хто ведае якая была адчынена яшчэ пры езуітах у той будынак у якім яна зараз яна пераехала недзе ў 1709 годзе то бок ёй больш за 300 гадоў цікава што яна дагэтуль працуе там падзеленая будыніна на два бакі і з аднаго боку там аптэка з другога там пакой музейні і там экспанаты са старых таксама аптэк са старой медыцыны там ёсць э, інструменты аперцыённых там ёсць усялякія філіжаначкі і шкляначкі падпісаныя назвамі лекаў можна паглядзець чым лечыліся у тыя часы гэта таксама даволі цікава там была цудоўна экскурсавод мы правялі ў адным пакоі можа две гадзіны і гэта было так цікава і я думаю что ну гэта просто цэлае мастацтва як у такой маленькой экспазіцыі можна зрабіць такую цікавую экскурсію і сэн што ў той аптэцы прадаваліся э, яшчэ усялякія сувеніры сярод гэтых сувеніраў былі такія маленькія жоўценькія кніжачкі яны мяне зацікавілі таму што яны выглядалі дзіўна і аказалася што гэта факсімільнае выданне то бок гэта у выданне якое паўтарае знешні выгляд э, нейкага старога выдання і апынулася што гэта э, батанічны слоўнік які быў выдадзены ў 1924 годзе бок у акурацыю лета юбілею яго так і таксама я слухай думала што падабраць под гэты выпуск святочны і тут гляджу і вось такому <laughs> значнаму маёй жыцці слоўніку батанічнаму 100 год акурат у 24 годзе і гэты батанічны слоўнік ён быў складзены зоська верас і ён быў на чатырох мовах то бок ён беларуска лацінска польска-расейскі слоўнік ага і вось жанчына якая яго складала зоська верас я на той час ну нешта чула што зоська верас беларуская паэт яна правяла вельмі вялікую працу і яна а, сабрала 302 расліны по ўсёй беларусі і занатавала іх назвы 424 назвы по некаторыя расліны по-рознаму ў розных кутках беларусі называліся mm -hmm. яна дала гэтай назвы то бок э, гэта вельмі шмат і яна яго складала шмат гадоў і гэта было ў экспедыцыях гэта трэба было правесці гербары і патанічных это трэба было вызначыць што гэта за расліна так па вызначальніках па-расейскіх па польскіх параўнаць там знайсці вось гэтую лацінскую назву э, спраўдзіць гэта ўсё ну было вельмі цікава э, і у мяне гэта наткніла вельмі таму што гэта быў такі другі крок для ўразумення што 100 гадоў таму ўжо была біялогія по-беларуску Ну так гэта гучыць як такая не толькі батанічная праца да але такая і моўная і этнаграфічная ў тым ліку так апынулася што ў зоскі верас я ўжо зараз пра яе больш ведаю і апнулася што яна вельмі шматбаковы чалавек была і наогул я вельмі радая што я магу расказаць пра такую выбітную жанчыну беларускую ты ведаў что-нибудь пра зочку верц Ну ты ведаеш калі шчыра я калі пачуў імя то таксама напэўна неяк смутна асацыяваў яго з літаратурай але Вось калі ты сказала што мы будзем рабіць выпуск пра зоську верас я падумаю ну трэба ж крыху пачытаць хто гэта дарэчы вось раз гэта літаратурным псевданім звалі я сапраўднае імя было Людвіка свецкая войцак Яна не толькі літаратар хаця у тым ліку яна багата зрабіла і для беларускай мовы і для літаратуры і для біялогіі і медыцыны яна нават ну, пра пшалярства пісала то бок э, ну вельмі разнастайная фігура А жыццё яе то бок вось просто грамаднае жыццё і давай ну так пагаворым пра яе крыху больш ну давай я думаю яно таго варта асабліва з улікам таго што яе жыццё захапіла амаль стагоддзя нарадзілася яна ў 1892 годзе у пасёлку меджибош гэта ва ўкраіне але тады гэта была расійская імперыя а памерла ў 1991 годзе у вільні але ўжо пры незалежнай беларусі то бок атрымліваецца што яна заспела на сваім вяку і рэвалюцыю у і дзве сусветныя вайны і распад ссср і ўвесь гэты час яна актыўна працягвала працаваць на карысць беларускай культуры і навукі так і і насамрэч у яе жыцці ж было і шмат і асабістых драм і сямейных але вось давай пагаворам пра яе сям'ю таму што яна ж не першая са сваёй сям'і хто займаўся беларускай культурай і цікавіўся ёй калі скажем так гэта было у не то што не мейнстрымам, а наогул у расійскай імперыі гэта было просто небяспечна. Самае цікавы факт для мяне быў, што яе прадзед гэта даследчык беларускай гісторыі ігнат кулакоўскі. Цікава было, што ён яшчэ у там 1820х э, гадах ён ужо з'яўляўся э, чальцом таварыстваў даследавальнікаў навуковых даследавальнікаў у такіх краінах як данія ці цікава што ён быў чальцом шмат якіх таварыстваў даследавальнікаў у шмат якіх краінах даволі далёкіх ад беларусі напрыклад ён чалец таварыства даследавальнікаў старажытнасцей даніі Вось э, чалец лонданскага геаграфічнага таварыства не гаворачы уже пра навуковае таварыства ў вільні варшаве яшчэ што ён зрабіў гэта у 1834 годзе ён напісаў прамы такі ліст на імя расійскага міністра асветы што неабходна даць адукацыю беларускаму народу э, з улікам асаблівасці мовы то бок выкладаць гісторыю краю і народныя гаворкі так, так Ось. я таксама вельмі ўразіўся калі пра гэта чытаў э, я так разумею што прадказальна яму не не адказалі але ўражвае сам той факт не, я магу яму маглі даслаць гэтую форму ведаеш афіцыйную ваш зварот ваш... вельмі важны для нас. прыняты да, <laughs> прыняты дагляду ваш зварот прыняты дагляду і будзе разгледзены у бліжэйшыя <laughs> часы Вось таксама ён змагаўся за развіццё жаночай адукацыі у расійскай імперыі Ну я мяркую ён бы вельмі ганарыўся сваёй праўнышкай і дарэчы ён жа не адзін хто наткняў зоську таксама яе дзядуля па матчанай лініі быў вядомым шляром і садаводам ён так, вучыўся так. гэтаму варшаве як дарэчы зоська пасля яго так і зоська потым таксама паехала ў варшаву навучацца гэтаму пчалярскаму і аграномскому рамяству але до таго яна вучылася у гародні Нягледзячы на тое, што яна нарадзілася ва ўкраіне, таму што там служыў яе бацька тады ў войску. Потым бацька памёр. І яны з матулей вырашылі пераехаць у гародню у родны горад бацькі, дзе былі вось якраз бабуля з дзядулей па бацькавай лініі і там у гародні. І там у гародні яна стварала такое культурнае жыццё, культурны двіж беларускамоўны і гэта вельмі цікава тому што першапачаткова у зоскінай сям'і паколькі гэта беларуская шляхта там было шмат польскай мовы і вось яна стварыла з сябрамі гурток беларускай моладзі і праводзіла шмат мерапрыемстваў спектаклі лекцыі вечарыны і у тым ліку яны праходзілі акурат у яе кватэры Ну так я таксама чытаў пра гэта і канешне ўражвае што там паўнавартасныя спектаклі адбываліся ў кватэры яшчэ цікава было чытаць яе ўспаміны як яны хадзілі шпацараваць сяброўкамі па гародні і адмыслова размаўляючы па-беларускі гучна каб людзі навокал чулі і людзі дзівіліся хтосьці аглядаўся гэта тады было незвычайна і вось 100 гадоў прыйшло але пэўныя паралелі можна ўбачыць з сучаснасцю На жаль можна так. І вось яна адбачылася ў гімназіі потым яна вырашыла паехаць у варшаву на 10 месяцаў і павучыцца там садоўніцтву і пчалярству. Але яна не хацела губляць час у варшаве, таму паралельна яна яшчэ пайшла на шасцітыднявыя фельчарскія курсы, якія былі па вечарах. І гэта яшчэ было не ўсё, таму што яна там актыўна ўзаемадзейнічала з беларускай варшаўскай суполкай, якая тады ўжо таксама была але вось дзёчка аказала у сваіх успамінах што не вельмі актыўная таму <laughs> давялося яе разварушваць але на жаль на гэтым вось такі этап фармальнай адукацыі зочкінай скончыўся таму што прайшло гэта 10 месяцаў яна вярнулася з дыпломамі у гародню і пачалася першая сусветная вайна Ну так яна вымушаная была з'ехаць у Менск там яна далучылася да беларускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны вось патрэбіліся дарэчы і фельдшарскія курсы але зноў-такі тэма такая ў жыцці зоскі была ў тым што яна не абмяжоўвалася ніколі адным відам дзейнасці так. яна пачала там не толькі дапамагаць уцікачам ваенным яна выкладала там і курсы па пчалярству і садоўніцтву да так. таго ж у самім гэтым таварыстве стварылася суполка актыўных беларускіх дзеячаў праз яго менавіта яна пазнаёмілася і пасябравала са змітраком бядулей Масіма богдановичам дарэчы пра яго пасля яна напісала мемуар 5 так. месяцаў у Мску і у тыя ж часы яна актыўна пісала і публікавала верша перакладала п'есы з розных моў на беларускую Я вось калі чула пра гэтыя курсы садоўніцтва у Мску я чула такое што гэта былі курсы для бежанцаў то бок вось для людзей пацярпелых ад вайны і гэта так, такая так. класная рэч таму што ну уяві сабе ты <laughs> прыязджаеш э, з той тэрыторыі на якой напрыклад цяплей бо нават э, у менску шмат што ў менску просто не расце так як расце у маёй бабулі э, <laughs> напрыклад на палесе і а тут mm. вось такая ну дапамога у гэтай дадзены момант Таму што вось ты вымушаны там вырасціць сабе гэтую не ведаю цыбулю бульбу, -бульбу і вось табе рабі так і так ну і да таго ж шмат можа людзей мелі некую працу і былі ў гарадах а зараз вымушаны неяк быць нейкі перыяд сам насам ну, карацей класная ініцыятыва а яшчэ у менску яна ж пазнаёмілася са сваім будучым мужам муж у яе таксама пісьменнік і перакладчык фабіян шантер і яны вось займаліся ў гэтым всім бурленнем беларускай культуры ў менску разам але яго напаткаў на жаль трагічны лёс ён стаў адной з першых ахвяр бальшавіцкага тэрору Таму што ён быў арыштаваны і расстраляны ў 1920 годзе. Угу. І дарэчы, ўжо калі Фабіян быў у турме, у іх зоскай нарадзіўся сын, якога яны назвалі Антон. І Фабіян нават не паспеў яго за жыццё пабачыць Ну так тут канешне уражвае мужнасць самой зоскі Таму что калі ў яе забілі мужа яна пераехала ў маёнтак дзедулі там з вось маленькім сынам яны прыжылі некалькі гадоў праз два гады памер дзядуля яны зноў былі вымушаны пераехаць гэтым разам у вільню і ўвесь гэты час яна працягвала займацца сваёй дзейнасцю яна працягвала працаваць я напісала верша яна рэдактавала некалькі газет і часопісаў у вільні дарэчы яна наведвала і клапацілася пра беларускіх прытвязняў якіх там было на той момант багата так яна нават вершы выносіла палітвязняў вершы з турмы і друкавала іх на, за свой кошт а для мяне яшчэ быў такі факт які <laughs> мяне ну сцешыў падняў мне настрой гэта тое што яна ў вільню пераязджала разам со сваімі хатнімі гадаванцамі табу шукала не кватэру адразу невялікі домик з нейкім гародам тому что у яе былі такія хатнія жывёлы якія абавязкова патрабавалі таких умоў здагадайся что былі за жывёлы Ну я так думаю пчола гэта так. <laughs> былі пчолы і вось <laughs> таксама ў кантэксце зараз нашай міграцыі і гэтых шматлікіх гісторый пра тое што людзі едуць вось там з катамі з сабакамі з кім заўгодна і плацяць шмат грошаў не могуць знайсці кватэру і наогул гэта ўсё стрэс спрабуйце знайсці кватэру з пчоламі <laughs> так, так. ты пішаш з хатнімі жывёламі можна можна мне тут пішоў 200 300 так вельмі прыемна што яна іх не кінула што яны не адзічэлі яны паехалі вось за гаспадыней і там у вільні у 1923 годзе яна пазнаёмілася за журналістам антоном войцікам у іх таксама сышліся светапогляды яны таксама працавалі вось разам у рэдакцыях беларускамоўных і так сталася што яны разам пабудавалі хатку у лесе под вільней хаця гэта было нелёгка таму што гэта былі пасляваенныя часы і не было матэрыялу не было грошаў на матэрыялы і таму яны будавалі яе ў тэхніцы мазанкі украінскай мазанкі то бок яны будавалі з гліны галінак і травы mm -hmm. і у 26 годзе у 1926 годзе праз тры гады калі ўжо <laughs> гэтаяся будоўля напэўна была скончаная яны ажаніліся ну, спачатку пабудавалі дом <laughs> і так дом пратрымаўся можам <laughs> ну, ну не перасварыліся вытрымілі гэта ўсё таму што гэта ўсё руками будавалася гэты суглінак зіма і вось яны прайшлі гэты этап не вырашылі што можна ўжо не ажаніцца і праз год у іх нарадзілася дачка галіна І вось гэтая э, мазанка ў лесе апынулася э, для зоскі такім сапраўдным домам. Яна там вырасціла велічэзны сад. Ён быў не столькі вялікі, сколькі там было вельмі шмат разнастайных раслін. Там нават было коркавае дрэва. Ось, і на... так і наогул шмат раслін прывозілася э, з розных куткоў хатха свету якія там прыжыліся у тым лесе под вільней таксама там былі яе пчолы таксама яна збірала там гербары і працягвала сваю даследшую працу а яшчэ яна вырошчвала сама лекваязёлкі і муж ёй у гэтым дапамагаў дарэч і я так разумею менавіта у гэты перыяд свайго жыцця яна і надрукавала вось той батанічны слоўнік Ну так апынулася што вось нават э, пакуль яны яшчэ будавалі сваю хатку яна гэтым ўсё роўна займалася збірала гэты матэрыял і вось у 24 годзе гэты слоўнік выйшаў яшчэ цікавы факт пра тое дзе зоська брала грошы на гэтую сваю шматлікую адукацыйную творчую дзейнасць Таму што вось яна была рэдактаркай двух дзісячых часопісаў на беларускай мове таксама яшчэ выдавала пчалярскі часопіс беларуская борць і далёка не заўсёды хапала грошай на чарговае выданне зоська з мужам прыдумалі такі варыянт яны вырошчвалі гэтыя лекавыя расліны прадавалі іх і атрымоўвалі ад гэтага гроша яны ішлі на выданне часопісаў але дайшло да таго што не толькі яны займаліся гэтым а яшчэ і сябры зоскі верас дасылалі ёй лекавыя расліны з беларусі на продаж каб яна рабіла гэта беларускамоўны часопіс наогул такі цікавы зёлкавы кронфанкінг трэба таксама разгледзець гэтую магчымасць шукаеш новыя бізнес ну, ну, так, так так і вось у гэтай лясной хатцы зоська з мужам перажылі і другую сусветную вайну дарэчы Ну так я таксама чытаў і, і думаў што напэўна гэта былі нелёгкія для іх гады Але як высветлілася пасля ваенныя гады таксама былі для зоскі вельмі складанымі у 46 годзе арыштавалі яе сына Антона і он 10 год правёў у сталінскім лагеры сям'я нічога не ведала пра яго увогуле ці жывы так. ён дзе знаходзіцца яму не было дазволена пісаць лісты яшчэ праз год памёр Антон войцек яе другі муж які так падтрымлівае і так дапамагаў все гэта будаваць так атрымоўваецца э, что одна жанчына дае хвалі рэпрэсій две вайны две смерці каханых і двое дзяцей і адзін з якіх у лагерах пра яго нічога не ведаюць але дзякуй богу ён же вярнуўся так ён вярнуўся Ну ён вярнуўся вось э, роўна праз 10 э, гадоў 56 годзе э, ён быў вельмі хворы Ну так яго было падарванае вельмі здароўе і мне здаецца ён не вельмі доўга пасля пражу так і гэта наогул пасляваенныя часы Зоська верс называе у сваіх успамінах літаргічны сон Таму што яшчэ перакрылі ўсю яе дзейнасць культурную былі зачыненыя беларускія установы ў вільні была ліквідаваная беларуская гімназія э, выдавестствы таксама ліквідаваная Ну так але Дякуй Богу что на гэтым гісторыя зоскі вера все ж таки не скончваецца потому что нягледзячы на гэта яна працягвала цікавіцца беларускай культурай працягвала займацца сваёй дзейнасцю і паступова ўжо больш позні савецкія часы у 60-е гады напрыклад то яе лісную хатку сталі ўсё часцей у наведвацца маладыя дзеячы беларускай культуры ўжо новае пакаленне сярод іх э, былі рыгор барадолін владимир караткевич данута бічэльню загнетава ларыса генніюш бок паступова яе вось гэта лісная хатка ператвараецца ў такую мекку беларускай літаратуры ведаеш я вось казала что там для мяне гародня было месца сілай я вось калі чытала про зоську верас апынулася што для яе таксама вось яна вельмі любіла нёман у яе першы верш гэта было абразок нёману А яшчэ вось яна вельмі любіла лес прыроду іх заўсёды былі сады у іх былі сады і у сядзібе і ў гародні і ў, вось у дзядулі у Польшчы Яна была гэта з гэтым вельмі звязаная з прыродай і яна мне падаецца просто брала сілы адтуль таму што вось гэтая лясная хатка просто дапамагала ёй выжыць mm -hmm. і я думаю что вось гэтая просто атмасфера гэтай лясной хаткі яна акрамя таго что зоська сама просто неверагодная асоба яшчэ прыцягвала беларусаў тому что ну гэта не просто нейкая беларуская якая <laughs> жыве ў вільні так гэта беларуска якая жыве под вільні у лесе у створаным власнаруж садзе і ў доме у якім у захоўваецца цэлы архіў дакументаў літаратуры гербарыяў і гэта была mm -hmm. такая бабуля якая не толькі э, бачыла але і удзейнічала вось у гэтым станаўленні беларускай літаратуры на пачатку два стагоддзя я уяўляю тыя вечарыны я б з радасцю б хацела у іх паўдзельнічаць э, і, і вельмі натхняе таксама што яна працягвала актыўна вось ім удзельнічаць кажуць што яна і давала каментары пісьменнікам выправляла русізмы у тэкстах караткевіча зноў такі мяне натхняла чытаць што у 1985 годзе ёй было тады 93 гады яна напісала і выдала кніжку дзіцячых апавяданняў так, так. і на той час яна ўжо была амаль цалкам глухая яна не чула але працягвала стасавацца з людзьмі вось моўным у пісьмовай форме ёй пісалі пытанне яна адказвала і то бок нават хвароба на глухату ёй не перашкаджала калі было 97 гадоў яны разам з зяцем лівоном стварылі у літве таварыства беларускай культуры дарэчы лявон гэта унук Антона лускевича які з братам Іваном лускевічам былі адны з пачынальнікаў беларускага нацыянальнага руху 98 так. гадоў калі ей было яна пачала працаваць над перакладам англамоўнай кніжкі про лекавыя расліны якую ёй даслалі з э, штатаў Вок яна не спынялася ні на хвіліну <laughs> Дарэчы для тых хто кажа што цяжка вушыць ангельскую мову не знаходзячыся ў англамоўным асяроддзі Вось вам прыклад яшчэ ж пра гэтую хатку цікава так вось ты кажаш што гэта мека беларускай літаратуры але ж у тую меку беларускай літаратуры было не так проста патрапіць да? вось дарэчы пра караткевіча ёсць такая гісторыя што звычайна правадніком у хатку зорскі верас якую літаратары называлі проста лясная хатка быў якраз такі муж э, яе дашкі лявон і вось ён праводзіў гэтых э, маладых аматараў беларушчыны праз лес але караткевич вырашыў што ён э, ён не мае патрэбы у паслухах правадніка таму што ён і так круты паходнік <laughs> ён дойдзе да хаткі сам і знойдзе яе сам Васей кажа што праблукаў ён увесь дзень і вярнуўся ў вільню <laughs> Таму што хаткі не знайшоў і потым ужо <laughs> пайшоў праз некаторы час з правадніком Гэта была мека для тых хто ведае так это была мека для тых хто ведае і захваліся нават планы як туды зайсці і дарэчы хочу сказаць што пра жыццё вось верас знятыя фільмы пагугліце вельмі цікава глядзець вельмі якасная то шкада тое что на жаль сама гэтая лясная хатка яна не захавалася і гэта ну боль такі і ёсць нават тэорыя про тое что гэта все не выпадкова Таму что у гэтай хатцы быў багаты архіў звязаны з беларускім таким нацыянальным рухам таксама шмат літаратуры было вось тасоскі верас нават прыходзілі складальнікі беларускай энцыклапедыі э, савецкай энцыклапедыі карысталіся яе такой фенаменальнай памяцю записывалі е ўспаміны пра людзей пра які хацелі напісаць у гэтую энцыклапедыю але потым калі савецкая цэнзура некаторых людзей з энцыклапедыі выкрасліла то зоська стварыла свой рукапісны дадатак да энцыклапедыі дзе былі фотаздымкі гэтых людзей іх жыццяпіс іх э, э, бібліяграфія таксама ўсё згарэла Але дзякуй Богу такімі дадаткамі карысталіся шмат э, беларускіх даследчыкаў, тому інфармацыя захавалася. Шмат хто выкарыстоўваў яе для напісання сваіх дысертацыйных прац. Але вось што здарылася, то здарылася, таму што напрыканцы жыцця зоську перавезлі ўсё ж такі вільню, таму што яе было вельмі ўжо дрэннае здароўе. Яна не дажыла літаральна два ці паўтары месяцы да свайго стагоддзя Ну і вось можа гэтае здарэнне таго што без яе згарэла лясная хатка яно наблізіла яе адыход Ну так яе ўнук які быў вельмі блізкі зочкі ён там дапамагаў ёй гэтыя все вырошчваць расліны Ён кажа што для яго было шокам глядзець на кніжкі які дагаралі яшчэ некалькі дзён Дзякуй Богу што нейкія яе працы ўсё ж такі захаваліся у тым ліку вось ботанічны слоўнік там інтэрнэце недзе пішуць што арыгінал манускрыпт напэўна маецца на увазе недзе захаваўся ў нью-йорку я не знайшоў дакладна ці праўда гэта ідзе але uh -huh. прынамсі некалькі копій uh -huh. выдання самого яны ёсць у бібліятэках ёсць копія адна ў беларускай нацыянальнай бібліятэцы ёсць я паглядзеў копія ў нью-йоркскай грамадскай бібліятэцы яшчэ адна копія у лондонскім універсітэце UCL. Ого. Іх літаральна можна вось пералічыць на, на пальцах адной рукі. Мачыма, ёсць яшчэ недзе ў прыватных калекцыях. Ну слухай, ну гэта тыя бібліятэкі, які ты пералічваў, яны як бы ўносяць пазітыў. <laughs> Ну так у гэтую гісторыю. Ну і вось я яшчэ нагадваю, што я набыла факсімільнае выданне ў гародні. І я не ведаю, ці ёсць яно там зараз. Але я думаю, што магчыма яго набыць, калі таксама пашукаць. А таксама ёсць PDF-версія, яна ў свабодным дасягу. Яшчэ хочу сказаць, што шмат лістоў зоскі верас, шмат яе ўспамінаў. Яны ўвайшлі ў вялікіх двухтомнік, які быў выдадзены ў гародні у выдавецтве гарадзенская бібліятэка. У 2013 годзе зборнік называецца Я помню ўсё. Таксама хочу сказаць, што ён ёсць у дасягу у PDF. А, таму не можна сказаць, што не шмат што захавалася, таму што шмат што захавалася, дзякуючы таму, што зоська пры жыцці дзялілася, не шкадавала і дзялілася столькі сколькі магла. Ну добра, давай тады размаўляем крыху і пра сам гэты слоўнік, які так моцна паўплываў на цябе, я думаю, не толькі на цябе. А я яго адкрыла, я пачытала і знайшла там вельмі шмат усяго цікавага, зараз да выпуска яшчэ паназбірала цікавыя назвы раслін, якімі вельмі хацелася з вами подзяліцца пачнем мы з галоўнага чаму зоська верас вось гэты псеўданім что такое верас ці ведаеш ты міша штосьці ведаю таму что ты мне казала <laughs> увогуле я памятаю як калісьці размаўляў са сваім сябрам з Польшы мы абмяркоўвалі назвы месяцаў у беларускіх ага. польскіх мовах і некаторыя адрозніваюцца але шмат якія супадаюць угу. і вось я яму казаў як вы беларускі называецца які сэнс Таму што бывае што у вышэй не падобна ліцэнс вельмі падобны я дайшоў да верасня ён пытае добра што адкуль гэта Я разумею што гэта слова верасы таксама разумею што я не ведаю што такое верас па-польску таксама было неяк падобна і пасля я прыйшоў дадому загуглю што гэта нейкая расліна і гэта вось усё што я і памятаю Ну наогул гэта вельмі своеасаблівая расліна таму што mm. а, гэта такі вечназялёны хмызнячок і ў яго кара такая нібы у дрэваў ці ў сапраўдных кусцікаўця ён такі маленькі то бок ён ну выглядае так падымаецца крыху над мохам выглядае як трава але насамрэч гэта кусцікі ён вельмі квітнее прыгожа яго любяць збіраць любяць яшчэ выкопваць э, у дэкаратыўных мэтах але насамрэч не вельмі добра гэта рабіць тому что ён жыве по 40-50 гадоў і нам падаецца ой такі нібы траўка назбіраю зараз букетик насамрэч яму трэба 40 гадоў 30 расці нібы дрэву до таго стану бок ён доўга ў парта до гэтага ішоў так і мы тут такі вось але ён вельмі прыхожы і вось сезочка нездарма абрала сабе такі псеўданіл тому что яна власна нарадзілася у верасні вось, гэта была такая яе расліна і... ён як вечна зялёны Чаму менавіта верасень назвалі верасню Таму што ў наших шыротах верас ён квітнее акурат э, вось сярэдзіны лета па конец верасня гэта такая позняя кветка якая асацыюецца з пачаткам восені ага, зразумела зараз такі хуценькі квіз такая Разминка, давай э, прабяжымся па травах. Самая вядомая зёлка для гарбаты, пра якой яшчэ Пятрусь Броўка верш напісаў. Пахне? Чабор. Таму што так. ты сказала ключавое слово пахне. Так. Вось чабор па-руску чабрец і даволі часта мы гэта слова чуем ёсць яшчэ слова для таксама дзёлкі з якой якой можна ў гарбату дадаваць а яшчэ з яе робяць спецыю якая называется арыгана калі высушваць яе па-руску яна яшчэ называется душыцца а па-беларуску яна называется мацярдушка бок арыгада робяць з мацярдушкі так арыгана робіць з мацярдушкі так, і дарэчы ёсць зараз беларускія як бы фірмы з прыправамі і яны ўжо пішуць мой сярдушка <laughs> э, зараз будзе бренд <laughs> моя маці заўсёды вельмі смяялася гэтай назвы тому што яна набывала насенне каб у сайце садзіць і гэтая мацярдушка ў е з мацюкамі асацыявалася і я на жаль не ведаю этымалогію гэтага слова але я ўсё ж таки думаю што гэта не пра мацюкі а, а пра Божую маці <laughs> у тым што у Я калі глядзела гэты слоўнік бачыла, што вось некаторыя запазычаныя назвы з польскай яны крыху такія пад уплывам гэтай польскай адукацыі пад уплывам каталіцтва Вось і напрыклад ёсць расліна, якая по-руску называется ачанка по-польску называется светнік паспаліты, а па-беларуску яна называется зелля найсвяцейшай маці <laughs> ёсць яшчэ і простая назва цяцюшнік але вось гэта зелле на свяцейшай маці мне больш уразіла яна лекавая гэтая расліна дагэтуль яе выкарыстоўваюць каб э, лічыць запаленні вачэй і таксама запаленні страўніка і наогул гастраэнтэралагічныя праблемы дарэчы па-ангельску яна называется айбрайт а по-беларуску зелі <laughs> на святейшай маці і таму я подумала что просто э, Мачыма і мацярдушка таксама аднекуды туды пайшла але каб не казаць э, шмат словаў скрацілі так душа там маці на святейшай ці што Дарэчы пра вось гэты польскі такі ўплыў каталіцкі не ўсе назвы былі такія сур'ёзныя чамусьці э, зоска вера занатавала что шмат э, дзе апынулася на беларусі пераблыталі две назвы батанічныя і называлі дзьмухавец малачай хотя гэта не малачай але была класная і вельмі зразумелая народная назва дзьмухаўца сянзоў плеш <laughs> Ну, калі уявіць сабе змухавец, на які ўжо падзьмулі, то вось шмат каму <laughs> ён быў падобны менавіта да ксянза від ззад. Ага. Класна глядзець гэты слоўнік, таму што вось стаіць першая назва ксянзоў плеш, потым латынь <laughs> польская назва <laughs> расійская ну, прыгожа. Ну давай яшчэ так крыху па тым, што мы ведаем, была такая назва давалася як адна з двух беларуская але відавочна запазычаная з расійскай сірень як яшчэ сірень можна назваць по-беларуску без так без як можна назваць калакольчыкі по-беларуску звоночки нейкі так звончыкі звончыкі яшчэ ёсць такое прыемнае беларускае слово для зялёнай мягкай траўкі на якой ты ступаеш і вось якая так зеленее в далечні гэта слова якое ты зараз мне скажешь Ага гэта слова бурог і ага. вось цікава што для аўсяніцы лугавой якая складае большую частку уласна мурога які мы вось назіраем на вуліцы гэтая назва і была пададзеная у слоўніку зоскі верус яшчэ там была беларуская назва маку відук яшчэ адтуль я даведалася что такое чарнобыль не ў сэнсе ага. что такое... толькі назва так. Так аказалася, што Чорнобыль гэта палын, гэта від палыну. А палын ён жа ў літаратуры часта ну, такі сімвал э, палын, ён горкі, сімвал гора. Вось, угу. вось так. Яшчэ прыемна было бачыць там слова гарлачыкі, Таму што ў мяне так на вёсцы называлі вось менавіта жоўтыя такія кветкі, якія растуць у вадзе. Э, Яны па-руску называюцца кубышкі по-беларуску гарлачки потому что гарлачки гэта такая пасудзіна гарлачак кувшын по-расейску вось яны э, сапраўды кувшынки так их можна яшчэ назваць по-беларуску гарлачыкі яшчэ мяне зразіла назва сабачае мыло у, у гэтай расліны две назвы гэта сабачае мыло і панчошнік але я пакінуў гэта такой інтрыгай про якое мы у напэўно расскажам у соседках тому что я рассказывать про гэты слоўнік магу вось ровно столькі сколькі там было гэтых раслін але ты мне менш <laughs> я разумею что там 400 знешым назваў так. трэба паступова неяк згортвацца нам ну вось э, мораль так э, для мяне яна про тое что не абавязкова па-першае быць біёлагам каб ведаць любіць і расціць расліны по-другое не абавязкова быць паэтам каб пра гэтыя расліны пісаць можна быць усім адначасова і галоўнае просто мець нейкую мэту і захапленне ў жыцці і вось Дякую зосе верас што яе захапленне гэта была Беларусь і яна знаходзіла ўсё сваё доўгае і складанае жыццё такія захапляльныя шляхі як беларускую культуру беларускую мову развіваць і распаўсюджваць Ну ты ведаеш прынцыпе для мяне таксама наколькі наяўнасць дыплома не робіць чалавека экспертам так наяўнасць так. дыплома і не з'яўляецца абавязковай умовай для таго каб чымсьці займацца і няма нічога дрэннага у тым каб быць разнабаковым і цікавіцца рознымі рэчамі калі ты вось сапраўды ведаеш навошта ты <laughs> робіш так Хаця? Ну так Хаця? Ну я яшчэ не дайшоў да этапа калі б я ведаў <laughs> я прыклад роўна натхня Ну і калі ты яшчэ можа на шляху на сваім вось яна стохадоў амаль пражыла і дзялілася то бок важна яшчэ тое што ты робіш рабіць можа не толькі для цябе то бок вось у цябе ёсць інтарэс і нават калі ты у цябе будзе 100 спраў але ты будзеш дзяліцца ты абавязкова нешта прынясеш добра гэтаму свету і потым напрыканцы твайго жыцця калі ты ўжо будзеш глухая і жыць у лесе да цябе паедуць людзі якія табе э, удзячныя і хочуць з таб тобой празмаўляць Дякуй караці міша за магчымасць табе расказаць сёння пра расліны і <laughs> за тое што мы паразмаўлялі пра зоську мераз Дзякуй табе, таму што я амаль нічога пра яе не ведаў, даведаўся было цікава. Спадзяемся, што слухачы нашы таксама шмат цікавага для сябе пачуюць сёння. Дасылайце свае пытанні, дасылайце свае ўяўленні пра панчошнік ці сабачае мыла. Ося мы ў адказ раскажам пра панчошніка, яшчэ зробім некалькі пастоў пра іншыя цікавыя назвы раслі. Ну тады да новых сустрэч. Да новых сустрэч, дзякуй.